Thank you. Thank you. Արցախյան այս փոքր գյուղը ինչպես եւ մեր շրջակա բոլոր գյուղերը ըստ մեզ հասած տեղեկությունների հիմնադրվել են իմ լսելով 18-րդ դարի սկզբը եւ դրա մի փաստը փաստացի մեր գերեզմանոցը որ գնում ենք հին գերեզմանոց ապացուցում որ ինչ որ ժամանակահատվածում աստի չեն բնակվել Դա հաստատում է մեր շրջակա անտառները, տեղերը, որտեղ դրումս լրիվ խաչքարեր են, բնակավայրեր են, որ այսօրվա վրա չի գործում։ Մեր գյուղը այս վերջը տարիների ընթացքում բնակչության նվազում է կատարում։ Այսօրվա դրությամբ ունենք 139 մշտական բնակիչ, 6 սատել ժամանակավոր հաշվառված։ Դրանցից աշխատանքի պատճառները գյուղի ժամանակավոր բացակայել են մոտավորապես 13 բնակիչ, այսինքն ժամանակավոր գնում գալիս են։ Ընդհանուր զբաղվում են մի քիչ հողագործությամբ առաջվա են սոդակագնության объемները դեր տնտեսություն եղել անելիս են, չկա։ Սեփականա ու մուժ պատումա հասցնում է անումա համասուն են պահում, խոզ են պահում, հողագործությամբ են զբաղվում, իրենց ուժի ներած չափ։ Հիմնականում ինչպես են ապրում հիմնականում եթե ասեմ շատ լավ են ապրում, չէ, գոյատևում են։ Քանի տարի է որ ղեկավարում եք։ 4-րդ տարին։ Բարոն գյուղապետ, անկեղծ ասած մեզ ցավ ապրեցի, որ դուք ճունեք դպրոց, միջդեռ միջև 2016 թվականը եղել է Խարամյա դպրոց։ Հիմա առաջին դասարանցին այսքան ճանապարհ է կտրում եւ գնում է Կոլատակի միջնակարգ դպրոց։ Ինչու այդ հարցը այդ վիճակում է։ Հետ պատերազմյան շրջանից սկսած որսել է բնակչության նվազումը, երեխաների քչության պատճառով փակվելա, դարել քոլատակի ֆիլիալ։ Այդ քոլատակի ֆիլիալն էլ 16 թվականին նորից վերացել է։ Պատճառը երիտասարդ բնակչության ընտանիքների յուղից հեռանալն է եղել, որ ասում են քոլատակի ֆիլիալը դարձել 16 թվականին էլ մնացածն է տեղափոխվում քոլատակ դենց վերացել է դպրոց։ Էլ ինչ հարցեր ունեք չլուծված Կա հարցեր, որ մեզանից կախված չի։ Օրինակ, եթե սովորաբարությամբ ասենք Պերիլյանը քշենի լսնային սոտել է դառնում։ Հիմնականում երևի աշխատանքի բերումով է, թե ինչով է ապրելի տեսակետից է եղել, որ այդ ընտանիքների երիտասարդների փողն ստերս գնաց։ Օրնավորտ են գնացել։ Պատերազմի ընթացքում, որ այն ժամանակ եղել են այդ ընտանիքները, մասնակցել են լրիվ 2-3 երեխանատեր երիտասարդների մասնակցել։ Պատերազմը վերջացել է, պատերազմը վերջանալուց հետո թե ինչ քաղաքականություն է վարվել, ինչ արվել է։ Իմ ազնական կարծիք կարող է լինի, դա ընդհանուր կարծիք չի կարող լինի։ Այդ մարդիկ ստերես թողել եմ, մեծամասնությունը Ռուսաստան են գնացել, ընտանիքով։ Բայց հիմա գյուղի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ունեն։ Գալիս գնում են տարի մի անգամ երկու տարի երեխեք արդեն այն երեխեք արդեն մեծացել են, կես ամուսնացել են։ Ինչպես են հաստատվել այնտեղ ձեր հայրենակիցները կամ բարերարներ դրանց չկա։ Չէ, բարերարներ չկա, բայց հասարակացին կախնապահն ունի։ Դե պատճառը թե ինչ է եղել, որ գնացել են, արդեն հասկանալի է։ Տենց էլ սկսել է յուղի ազգամանաշան նվազում։ Հիմնական ամենը 139։ Շատ ընտանիքներում ապրողներ չկան, շատ մեր մի հոգ երկու ծեր, ընդամենը ունենք բազմա երեխա տար հաշվարկով գնալիս 4 ընտանիք ունենք, Այսինքն քանի երեխա են մեզանում այդ բազմազավակ ընտանիքներում։ 4 երեխա, որից մի հատն էլ էլ գործի բերեմ ու Շուշիանում։ Մեզ մոտ հաշվառա Շուշիանում իրենք այստեղ են աշխատում մեկ դուրս եկած էս բեզ մեր տեսում եղել աշխատելիս այս տարի է վերադարձել ընտանիքի բերելա գյուղ ինքերին են տեղ աշխատում գործն էլ որ չի լինում թա ասես գյուղատնտեսությամբ աշխատեն ընտանիքների բան սուտայ չի լինելու դա համարեն հատա եթե իջավ Տիկին Արև, դուք պատմեք ձեր գյուղի մասին, ոչ որպես գյուղապետարանի քարտուղար, որպես այս գյուղի բնակիչ, որպես գեղեցիկ երիտասարդ հարս, խնդրեմ, Ինչպես եք, ինչպես եք ապրում։ Գոյատևումը, մեր գյուղը աղքատ գյուղ է։ Դպրոց չկա, աշխատատեղ չկա, երիտասարդություն ունենք, բայց ստեղ չ աշխատանքի պատճառով։ Դպրոց չունենք, կոլատական հաճախում երեխաները, խոչընդոտները առաջ կանգնում։ Գիտեմ, այնտեղից են գալիս։ Հա Տիկին արիվ, էլ ինչ հարցեր են ձեզ ուզում։ Անիմաստա, ասեմ ինչ, ասեմ գործատը պեցրի, պեցննան, ինչ խոսեմ, լավ գնի ես խոսեմ, ինչքան ողելի խոսցրու։ Տիկին Անահիդա, պատմեք ձեր մասին, ձեր ընտանիքի մասին, գյուղի մասին, ձեզ ուզող հարցերի մասին։ Ես աշխատում եմ գյուղում որպես ակումբի վարիչ։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 3 երեխա, երկու տղա, մի աղջիկ։ Աղջիկս երրորդ կուրսի ուսանող է, սովորում է Արցախի պետական համալսարանում անգլերենի բաժին։ Տղաս պայմանագրային զինծառայող է, փոքր տղաս է սովորում է նյուրո դասարանում։ Աշխատում ակումբում որպես ակումբի վարիչ կազմակերպում ենք միջոցառումները, քանի որ գյուղում դպրոց չունենք, կազմակերպում ենք մեր ուժերի չափ, ինչքան հնարավոր է։ Ում հետ եք կազմակերպում երիտասարդները մասնակցում են հաջողակ։ Երեխաների հետ։ Երեխաների հետ ենք կազմակերպում մեր միջոցառումները, մեր ուժերի չափ, մեր հնարավորությունների չափ։ Իսկ ինչքան են ներում ձեր ուժերը։ Օրինակ ինչ եք կազմակերպում իր թեմաներով։ Կազմակերպում եք հիմնականում նոր տարվա միջոցառումը հայրենիքի պաշտպանի կանանց միջազգային տոնորը մայիսին հարգանքի турքենք մատուցում։ Ակումբ ունեք։ Հա, ակումբ ունենք։ Որտեղ է ակումբը։ Գյուղում։ Ինչու եք այստեղ։ Հիմա ամսվա վերջա եկել եմ հաշվետվության։ Thank you. Thank <laughs> you.